Gramè, The Timeless Verb Form An nou pratike Exercise A Sa w ap fè ak Sa ou fè Modèl, You hear, Ki sa w ap fè kounyeya? Plante. You say. M ap plante. Second modèle. Eyè! Kisa w fè? Keyi mayi. M keyi mayi. Let's continue, Youn. Kisa l ap fè kounye a? Keyi kafe. L ap keyi kafe. De. Eyè! Ki sa li fè? Plante mayi. Li plante mayi. 3. Ki sa w ap fè kounye a? Lave rad. M ap lave rad. 4. Eyè! Kisa w fè? Vann mayi. M vann mayi. 5. Kisa y ap fè kounye a? Kuit manje. Y ap kuit manje. 6. Eyè! Ki sa yo fè? Mennen bèf la nan manje. Yo mennen bèf la nan manje. 7. Ki sa w ap fè kounye a? Pentire. map pentire.